Kaže uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i odbašanohu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabaraka wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji se boje istinskom bogobojaznosti od onih koji će uvijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu ta'ala da ga a da on sam bude za zlo. Draga braćo, cijene sestre, ono o čemu sam mislio da večeras govorimo i da se služimo sa tom temom jeste nešto što se zove dunjavučki kraj, odnosno lijep kraj, ili kako se to naziva, tačnije, osnovno Fatima. To jeste da čovjek i kako i na koji način da čovjek ovaj dunjavučki život završi kao musliman. Jer ono što je cilj svakoga od nas jeste da živi i da umre kao musliman. Međutim, da čovjek umre kao musliman mnogo je teže nego da čovjek živi kao muslima. I zato kuranski ajet sa kojim uvijek počinjemo predavanje i sa kojima bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam započinjao svoj govor, svoj govor, odnosno svoje govore, jeste ajet u kojem uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala kaže pa vi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskog bogobojaznošću. I nemojte umirati osim kao pravi muslima. I zato obratite pažnju na završetak ovog kuranskog ajeta gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Međutim, kako to postići, to ćemo pokušati da kroz ovo predavanje vidimo. I od stvari koja također upućuje na ovo, draga braćo i cijene sestre, jeste jedna stvar koja u istinu čovjeka zastrašuje. Od koje svaki od nas ima veliki razlog da se sebavi, a to je koliko je samo ljudi koje smo vidjeli i koje smo gledali da Allahu tabaraka wa ta'ala padaju na seždu, međutim da su posle toga skrenuli sa pravog puta i da su ostavili namaz, da su ostavili Allahu tabaraka wa ta'ala I sigurno je svak od nas vidio svojim očima primjer takvih ljudi. I zato na postaje jasno Zašto su prve generacije toliko vodile računa i toliko strahovali? Oni koji su bili i gledali u lice Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam strahovali su od toga kako će umrijeti. To jeste da li će umrijeti na imanu, hoće li umrijeti kao pokoni Allahu i tabarak wa ta'ala robom. I zato osnova za govor o ovoj temi jeste između ostalog hadis koji zabilježi imam Buhari i muslim u svojim sahihima od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu u kojem Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna i zaista će jedan od vas raditi djela stanovnika džanneta sve dok između njega i dženneta bude lagat pa će ga prestići knjiga to jest Allahu kadar i što mu je Allah tabaraka wa ta'ala odredio, znajući i ne činjući mu nepravdu. Pa će početi raditi djela stanovnika džahannama, pa će biti od stanovnika džahannama. Dok s druge strane, isto poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže i da će u istinu nebe raditi djela stanovnika džahannama, sve dok između njega i džahannama ne bude koliko, pa će ga presjeći i pa će početi da radi djela stanovnika od džaneta, pa će ga Allah tabarak wa ta'ala uvesti u džanet. I zato, draga braću, se sestre, ova tema je nešto bilo što je najviše zaokupljalo ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i generacije koje su dolazile poslije. I zato uistinu je ovo nešto što treba da čovjeka okupira. A to je da čovjek uvijek misli i vodi računa i da razmišlja o tome kako će preseliti sa ovoga, sa ovoga dunjavka. I zato također ako pogledamo u dobe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je dobio samo ono zašto zašto je u čemu je čovjek u korist i na dunjavu i ahiratu. I zato znamo da svaka doba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da sadrži traženje onoga što je koristno i na dunjavu i na ahiratu. Međutim, od svih dova Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam najviše je koristio dobu, kao što kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, da je najviše Allahu tabarak wa ta'ala upućivao dobu, o ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na pokornosti. I u drugom rivajetu, thabit qalbi ala dinik. Učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Pa ko je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako dobio I doba iz koje razumijemo također strah Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa šta je tek reći onda sa ljudima koji su, koji su poslije Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Srž ove teme i ove tematike je odgovor kako postići da ti Allah tabaraka wa ta'ala podari lijep sušetak, kratak odgovor jeste da se lijep sušetak postiže sa ustrajnošću na pravom putu. I onaj ko bude ustrajno na pravom putu na dunjalu, Allah tabarak wa ta'ala će mu podariti lijep šeha. I zato uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govoreći o vjernicima, kaže Inna alladina kalu Rabbuna Allahu thumma staqalu. Oni koji kažu na gospodari Allah, a zatim na tome ustraju da tanazgaru alihimu alihim ul Spuštaju mi se melaki. Misli se ovdje u trenutku smrti, kada duša napušta tijelo. Abši alla takafu wa la tahzanu. Nemojte strahovati i nemojte se žalostiti. Wa abširu bil džennati illati kuntum tu'adun. I radujte se džennetu koji vam je obećan. I zato pogledajte da Allah tabarak wa ta'ala ukaziva da su takvi ljudi bili ustrajni i da su to postigli sa svojom ustrajnošću. I zato islamski učenjaci, kao što Hafiz ibn Kesir, rahmatullahi alaihi, kada govori o grijesima kaže da uistinu grijesi i nepokornost i strasti, to jeste sljeđanje strasti, ponižavaju čovjeka prilikom njegove smrti. Ponižavaju čovjeka prilikom njegove smrti. To jeste Allah tabarak wa ta'ala ti radi nekog grijeha od kojeg se nisi pokajao i nisi htio da se od njega pokaješ i na njemu spustajo Allah tabaraka wa ta'ala će te poniziti prilikom tvoje smrti. I zato, i kao što kaže Hafiz ibn Ređib al-Hambali, rahmatullahi alihi, da Allah tabaraka wa ta'ala daje loš sušetak ljudima radi neke mrlje u njihovom srcu. To jeste radi nekog griha, ponekad to može biti jedan grih od kojeg se nisu hranio i raščistio ili raščistila sa njim. Pa da te Allah tabaraka wa ta'ala kazni u onom trenutku kada ti je najpotrebniji Allah tabaraka wa ta'ala milost. A to je trenutak kada duša napušta tijelo. I zato kaže Ibn rahmatullahi da onaj čovjek koji bude ustrajan u svojoj vanštini i čija unutrina bude ispravna, da nema, da se neće, odnosno da nema za njega straha od lošeg svršetka. I zato vratite pažnje ovdje na govor Ibn kada kaže ko ustaje u svojoj vanštini, što znači u svojoj vanštini? Znači u svojim manjskim djelima i kaže ko je njegova unutrina ispravna, to jeste njegovo, njegovo srce, jer koliko ljudi, kada je vidiš u njihovoj menštini, vidiš i maša Allah. I od obavljanja namaza i od ovoga. Međutim, srce i bolje srca i srce je vezano za neki grijeh. I Allah, tabaraka wa ta'ala, radi onoga što ljudi ne vide, može da te kazni. I zato kao što ćemo spomenuti, da također poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugom hadisu kaže da će zaista čovjek raditi djela stanovnika džetnata fima jednu nas. Djela stanovnika džennata, kako se čini ljudima, to jeste ljudima se čini da su to djela stanovnika džennata. Međutim, Allah tabarak wa ta'ala zna nešto drugo što se nalazi u ovom srcu. I zato molim Allah tabarak wa ta'ala da nam podari lijep Kao što rekao, u istinu čovjek ima razlog da strahuje od rošeg slušetka. I zato, ga braćo i cijene sestre, znači, dovoljno nam je to da znamo da među onima koji su gledali u Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i družili se sa njim i vodili džihad sa njim da je bilo oni koji su završili na loš odnosno ružan način pa je tako zadilo imam Buhari i Muslim u svojim sahihima od Sahru bin Sa'ada Sa'ida radijallahu ta'ala anhu da ovaj ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam opisuje jedan događaj, jednu borbu u kojoj lično uče svog Allahu poslanih sallallahu alaihi wasallam. Pa je kaže među nama, to jeste među ashabima, bio jedan koji se tako hrabro volio da nije ostavio nikakvog neprijatelja, bio ovaki ili onaki, a da ga nije slijedio koliko je mogao da ga slijedi. Pa kaže, prvi dan kada se završila borba, kaže mi, to jeste ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam smo radili, ko, niko danas nije uradio kao što je uradio ovaj čovjek. Niko se hrano nije borio i zaslužio nagradu kao što je to učinio ovaj čovjek. Pa kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam to čuo, rekao je inna hu min ahli nar. Taj čovjek koga ste spomenuli je od stanovnika vatre. Od stanovnika džahnama. Pogledajte, subhanallah, da Allah tabarak wa ta'ala počasti da bude uz poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da gleda njegovu mubarak lice, da se bori sa njim Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je putem vahlja, putem objave bio obavješten da je taj čovjek od stanovnika vatre. Pa ashabi, kada su čuli da je taj čovjek od stanovnika vatre, rekli su, pa ko je onda od nas od stanovnika džerneta? Ako je on koji se toliko hrabro volio, a u to vrijeme nije bilo ratovanje kao što je to bilo, kao što je to danas u našim vremenima, da se čovjek bori iza rova ili za da puca, nego je to bilo prsa u prsa, sablja na sablju, muškarac na muškarca. I u tom momentu, u takvim trenucima da čovjek bude laki, nije bilo lako. Međutim, Basanih sallallahu alaihi wa sallam je obaviješten bio objavom i vahnom. Prije nego što će taj čovjek umrijeti, da će biti osnovnika vatre. Pa je jedan od prisutni rekao, ana sahibuhu abada. Kaže, ja sam uz njega uvijek. Pa ću da kaže, pratiti da vidim šta radi. Pa ga je sljedeći dan pratio, pa je, kaže, gdje bi on gdje bi gotov krenuo, išao bi za njim. Pa kaže, fađuriha džurhan šedina. Pa je ova za koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da u stanovnika vatre bio že soko ranje. Kaže, da fastađelen maut. Pa je kaže, požurio svoju smrt. To jeste uzeo svoju sablju i napio se na nju. To jeste ubio se. I kada je ovo čuo, odnosno kada je ovo vidio ovaj čovjek, otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, inni la ashhadu annaka rasulullah. Kaže, ja sve da si ti Allah poslanik. Jer da obavijestiš o nečemu, unaprijed što će se dogoditi, to je dokaz da ti dolazi objava. I rekao, zaista, ja sve da si Allah poslanik. Pa Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, zašto to kažeš? Kaže, Allah poslanik. Onaj čovjek kojeg si spomenuo, onaj čovjek kojeg si spomenuo, kaže, učinio je tako i tako. I onda Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس Zaista će neko od vas raditi djela stanovnika dženneta fima yubdu lin nas. Onako kako se to čini ljudima. To jest ljudima se čini da su to djela stanovnika dženneta, međutim njegovu unutrinu i njegovu tajnu i njegov odnos između njega i Allaha tabaraka wa ta'ala ne poznaje niko osim Allaha tabaraka wa ta'ala. A kaže, on je uistinu od stanovnika vatre. A kaže, isto tako će neko raditi. Djela stanovnika vatre, što se ljudima čini. Međutim, bit će stanovnika džaneta. I u jednom od rivajata poslanih sallallahu alaihi wa sallam je rekao wa a'malu bil بِالْحَوَاتِينِ Jer kaže, djela su po svišetku. To jeste, djela se cijene uzmaju obzir po svišetku. To jeste, kako čovjek završi. I zato pogledajte koliko je oni تسبيل الكفر يشك الله تبارك وتعالى كوستش مبيتي فيمسلي شيء الله تبارك وتعالى وداريو ليبس الشيطة يساتو كوستش مبيتي السلف يمس الله تبارك وتعالى سمري إيه؟ إن قلوب الأبرار متعلقة بالخواتيم da su srca pobožnih ljudi, da su vezana za svršetke. To jeste čovjek koji je pobožan, kojim je Allah tebara ta'ala podario bogobojaznost i Njegovo srce i njegovo, njegove misli su vezane za svršetak. To jest da čovjek razmišlja kako ću završiti. Gleda u Ne okreće se za svoja djela koja je uradio i kaže ja sam uradio to, uradio sam to, uradio, su, uradio sam to dobra. Da čovjek sebe zabara Nego inna mu abrar muta'alnaqatu bil khavatim. Da su srca pobožni ljudi, da su da se vežu za svršetak. To da čovjek uvijek razmišlja o svom svršetku. I zato, a primjera je mnogo. Ako bi pogledali strani srta i u njihovi imanet i kako su razmišljali, da su provodili, kao što se prenosi, od jednog da sahaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je prilikom svoje smrti zatakao, pa su ljudi rekli, zašto plaćeš? Pa kaže, znam da je Allah tabarak wa ta'ala stvorio stvorenja i da je odredio ko će biti stanovnici džannata, a ko će biti stanovnici džahannama, ko će biti stanovnici vatre, a koji će biti stanovnici džennata i uživanja, a kaže ja ne znam koji sam od njih. I kao što se prenosi da su govorili u svojim dobama, gospodaru, ti znaš ko su stanovnici džennata, a ko su stanovnici džennama, a tko koji sam stanovnika ja. I zato čovjek ovoj stvari uvijek razmišlja. Draga prečo, cijene sestre, mislio sam, odnosno želio sam, da spomenemo nekoliko primjera lijepog sušetka. I da vidimo kako Allah tabaraka wa ta'ala robovima koji su iskreni uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala jako upadu nekada u grijeh pa možda i veliki grijeh kako im uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala udari lijep sušetak? i zato ukoliko god vidjeli nekada čovjeka da je u grijehu i da je u griješenju ne treba da nas obuzme oholost prema tom čovjeku nego treba čovjek koji u najvećem živu griješi. Pa često za kufr prema Allahu tabaraka wa ta'ala ili širka. Možda da bude osnovnika dženneta. A da ti koji kojemu možda Allah tabaraka wa ta'ala podario, pa si naučio cijeli Kur'an na pamet, da ćeš možda biti prvi, da ćeš možda biti od onih sa kojima će biti potpaljena džahnemska vata. Jer kao što je zabilježi ima muslim u svom sahihu od Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam rekao Ebu Hureyre, o Ebu Hureyre znaš li, sa kim će biti potpaljena džahannamska vatra. Pa sam rekao Allah poslani, će Allah njegov poslanik najbolje znaju, pa mi je spomenuo između ostalog onoga kojem je Allah tabarak wa ta'ala dao u Kur'an, to jeste hafiza Kur'ana. Međutim, koji je učio da se kaže on uči Kur'an. Drugi je onaj koji dijeli sadak, koji je mnogo dijeli i treći onaj koji se borio na Allahu tabarak wa ta'ala putu. I zato koliko god ovo ne znači da čovjeka nećemo savjetovati i da čovjek ne, ne treba ukazivati i na greške i na novatarije. Međutim, ne ni sa imalo doze kibura i obavosti prema ljudima koji skupali ono što skupali. Hadis koji želim večeras da ga spomenem i da budemo razmislimo. I ako ovom hadisu, samo ovom hadisu razmislimo i čujemo ga večeras, inša Allah ta'ala, da će napiti biti korist. A to je hadis, odnosno ovu predaju ovaj događaj zabilježi imam Buhari i muslim svojim sadihima i drugim sakupljači sunena i zato se neću osvrtati da spomenem rivali. A to je događaj sa ashabom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji se zvao Ma'iz ibn Malik. Koji se zvao Ma'iz ibn Malik. Ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je učinio zinalu. koji je za vrijeme poslanika alihi salatu salam učinio zinalog. Allah tabarak wa ta'ala ga je počastio da bude ashab i da bude uz Allahu poslanika alihi salatu salam međutim učinio je grešku i počinio je zinalog. I, I on i ta žena sa kojom je počinio zinalog bili su, kako se to terminološki naziva, muhsan. To jeste, bili su u tom momentu braku ili prethodno braku. Što znači da za takvu osobu slijedi smrtna kazna. Dok osoba koja nije takva, to jeste koja nije u braku ili nije prethodno bila u braku, zato je kasna da se kamunuje. I ovaj ashab, ma, koji se kao što rekao, zvao Ma'iz ibn Malik, došao Allahu posaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, Ja Rasulallah tahfidni, Allahu u posaniku me. Nije rekao posaniku sallallahu alaihi wa sallam, od čega da nego mu je samo rekao Allahu poslanić očisti me. Pa poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada je čuo ove riječi rekao mu je idi traži oprosta od Allaha i idi od mene. I otišao. Farađa gajde ba'id. Međutim, ne tako dugo poslije toga ponovo se vratio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu po drugi put ja Rasulallah tahirni. O Allahom poslanić očisti me. Pa mu je poslanik rekao isto. Kaže, kanske hoppas att alla hyllade Pa je otišao, pa se opet ne tako dugo posle toga vratio. Jer subhanallah, čovjek kome Allah te barat i ta'ana udari iskrenost, istinoljubljivost u vjeru. Najteže što mu je na dunjalu jeste grijeh. Najveći čeret mu je grijeh. I najteže što mogu nositi njegova pleća jeste grijeh. I zato pogledajte, vraća se po drugi put Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa se vraća treći put Allahu poslaniku i kaže mu isto, ja Rasulallah tahirni, Allahu poslanik očisti me. Pa mu kaže Allahu poslanik, traži oprost od Allaha ibi. Pa se vrati četiri put. Rekao mu ja Rasulallah tahirni, Allahu poslanik očisti me. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, od čega da te očistim? Pa mu kaže, pa mu kaže Allahu poslaniće, fa inni kad zanijek, učinio sam zinalog. Pa se poslanik sallallahu alaihi wa sallam okljeva sahabima, Kaže Ebihi Džunun, da ovaj čovjek možda nije lud. Pa kaže Allah poslanik ću sam. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam šarika hamra, da ovaj čovjek nije popio alkohol. Pa sedam od ashaba prima kao, kaže Allah će, ne neću alkohol. Ima poslanik sallallahu alaihi wa me rekao, ta'almek je kabbelt, možda si je samo poljubio. Kaže, nisam Allah će. nego sam, kaže, učinio zinarka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yeye Waislamu. Basi kama ninavyosema. Basi ndio kuchoa na kwa Maash bin Malik. Baada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kutrida irakwa wallahi laqad taba tawbatan law tabat biha ummatun lawas'atuhum. Kaje takumia Allah pokajao se Allahu tabaraka wa ta'ala taubom da se jedan cijel, jedan čitav narod pokajao takvom taubom, bilo bi dovoljno. Vai posso sogar durch Ajana. Oder war mit dir? Haremfan ja Rasul Allah tahirni. Allahu poslanik očisti. Kaže poslanik od čega da te očisti? Kaže očisti me kao što su očistio Maiza. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam teško tebe. Idi, pa kaže ja Rasul Allah, Allahu poslanik ja sam zludan. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, idi, i rodi roditelje. I kada rodiš dijete, i kada ga odbiješ, kada hoće da jesti hranu, onda mi dođe. I zamislite koliko je potrebno ženi da rodi i da dijete odbije od mlijeka. Znači možda godine više sigurno, dvije godine, ako ne ništa. Pa je odbila dijete, rodila dijete i odbila ga od mlijeka. I došla Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu, ja Rasulullah, hada waladi قد أكل خبزا الله خبزا يجي أول ما يديته يوم من يرجعون للإحرام وفي يده خبز أكاد يموت سودية تعبير بيهلب وكاد الله خبزا يجي أجت مسألة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بس كمل ولي ما قوي سوى كمل ولي خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه Pa je Halid ibn Walid, koji je bio poznat po žestini, kada je bacio kamen, fasabaha, pa je rekao ružno o njoj. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa innaha خالد tawbatan تابت توبة biha sahib maksim la مكسب لغفر الله له طلع خالد وانا سيفك يا الله تبارك وتعالى توبهم da se takvom teubom pokajao veliki griješnik i čovjek od zuluma i nepravde, Allah barak wa ta'ala mu oprosti. Subhanallah, pogledajte. Pogledajte šta imam čini od čovjeka. Da čovjek dođe i da traži da se njim izvrši smrtna kazna. Normalno u očima da kažem običnog svijeta i da kažemo ljudi slabog imana, ovo je da kažemo luda i mahta stvar. Međutim, čovjek kojima Allah tabarak wa ta'ala podario ima i zna što znači sresti Allah tabarak wa ta'ala sa grijehom. Zna što znači sresti Allah tabarak wa ta'ala sa zinalukom od kojeg nisi očišćen. Nije čudo da se ovako, da se ovako ponaša. I zato, draga braćo i cijene sestri, subhanallah, ovaj život ide. I svaki trenutak našeg života nas vodi إني الله تبارك وتعالى سجبي إني الله تبارك وتعالى zadowolstwo i ovaj život je čudan subhanallah nasmi, nasmijete jedan trenutak da bi te možda rasprava vječnost a možda te raspraće jedan trenutak da bi te nasmijao vječnost i zato najljepši trenutak koji čovjek može osjetiti na dunjavku jeste kada se kaje uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala U taube. U trenutku ibadeta. I u trenutku pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato ova uputa koju nam je podali uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala čovjek ne smije da se igra sa njom. Jer radi jednog grijeha uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala može da ti oduzme. I mi sada smo ovdje, hvala Allahu tabaraka wa ta'ala u Allahu i vjeru. I svi sigurno obavljamo namaz. Međutim, hoćemo li mi svi koji smo večeras ovdje, hoćemo li umrijeti kao pravi vjernici? Hoćemo li biti stanovnici džernata? Jer ćemo biti stanovnici vatre? I zato, draga braći, cijenije sestre, nije mjerilo naluka, nije mjerilo, nije mjerilo blizine Allahu tabara wa ta'ala da čovjek na dunjaluku bude bogat, da čovjek bude siromašan, nego je mjerilo da čovjek bude bogobojazan. I zato uzvišanje Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَالْآخِرَةُ عَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ A ahiret kod tvojeg gospodara je لِلْمُتَّقِينَ za Boga bojasni. A ahiret je kod tvojeg gospodara za Boga bojasni. I zato pogledajte da taj fenomen dunjaluka i da kažemo dunjalučki stvari je bilo prisutno لما جو اصحابي ما راهو قصريك صلى الله عليه وسلم بما بسوطة كنتوني كوي سنا مش نقول لي الله وقصريك عليه الصلاة والسلام كوي سنا قول لي مش أنا مستوى الإسلام السلام ما جوتي بيرو لك نوتا كا kada bi taj dunjaluk nekako pokušao da uđe u njihovo srce. Međutim, među njima je bio Allah poslanik koji je odgajao, koji je znao kako da im ukaže Koliko smiju, a koliko ne smiju. I zato ste sigurno čitali i sira Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da događaj, odnosno bitka na Hunaynu je bila bitka i događaj kada je bilo mnogo ratnog plijena. I govorilo se tada Muhammed daje i onome koji se ne boji siromaštva. Ne siromašni, nego oni koji su bogati toliko da se ne boje siromaštva, Muhammed, poslanik sallallahu alaihi wa sallam im daje. Međutim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam tada, zato što je to bilo naposled, uh, eh, odmah nakon osvojenja Mekke, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je davao Kurejšnjama. To jeste onima koji su nanovo prihvatili islam. Za koje mislio, odnosno, za koje bi ubijeđen mislio da njihova srca treba pridobiti za islam. Međutim, tada su sa njim krenuli i sve, te zadnje godine sa njim su trpile ensarije ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kojima je poslanik sallallahu alaihi wasallam učinio hijđu. I kada su vidjeli da poslanik sallallahu alaihi wasallam daje Kurejšijama, daje onima koji su dojuče bili mušnici, a ne daje ništa njima ensarijama, ensarije su osjetile nešto u svojim dušama. To jeste, nije im bilo pravo. Veđedu fi enfusihim šeima. Osjetili su nešto u svojim dušama. Pa je došao jedan od Ensarija, Allahu poslanik, jedan od Ensarija i rekao Allahu poslaniku, Allahu poslaniće, Ensarije su našle nešto u svojim dušama. Zašto daješ ovima, a njima ne daješ ništa od ratnog plijena? Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da mu se okupe, odnosno da mu se sakupe Ensarije. Pa su mu se sakupe Ensarije. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, Ja ma'šara Ensarije o skupinu Ansarija. Do mene je došlo da, da ste nešto našli u svojim dušama. Pa kaže Allah poslaniće našli su Pa im kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ja ma'šar al-Ansar, o skupinu Ansarija Alam atikum dullalan fahadakum Allah bi Zar vam nisam došao bili ste u zavodi pa vas je Allah sa mnom uputio ومتفرقين فألفكم الله bi. I bili ste podijeljeni, pa vas je Allah sa mnom ujedinio. وعالة فأغناكم الله bi. I bili ste siromašni, pa vas je Allah sa mnom obogatio. Pa kada su učili ovaj govor, zatakali su Allah sa njima zadovoljan bio. Pa im je rekao poslanih sallallahu alaihi wa sallam, a to je od njegove poniznosti i tavadu'a da, je, da im je rekao, a vi ako hoćete recite, a ti si nam došao kada su te plantirali, pa smo ti dali zaštitu. Ovdje su se Ansarije prepale da će Allah poslani sallallahu alaihi sallam i napustiti. Da će se vratiti u i da će ostaviti njih. Pa im je poslani sallallahu alaihi sallam rekao ja mašara Ansar, ema tardavna أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله وسكوت الأنصار زميس زدوي دنود إدو سكروا عن أوبسما هذا سبيل رجع جسسوي بسنيك زميس زدوي دنود إدو سكروا عن أوبسما هذا سبيل رجع جسسوي بسنيك إذا سبحان الله والنار كل بكاته وجودين treba reći afilet. Afilet je vječan. I onaj ko uđe u džennet, Allah te tabaraka wa ta'ala mu je odredio vječnost. Onaj ko uđe u džennet, nikada iz njega neće izaći. Među stanovnicima dženneta ima onih koji će gledati u Allahu te tabaraka wa ta'ala lice jutrom i večeri. Oni koji će gledati u Allahu te tabaraka wa ta'ala lice i jutrom i večer. I subhanallah, čovjek se uistinu radosti i drago mu je kada vidi lice nekoga koji je njemu drago. Pa zamislite kako je onda gledati u lice gospodara ljudi, gospodara tvoj gospodara roditelja, gospodara poslanika, gospodara svih ljudi. I da gledaš u Allahu ta'ala lice i jutro i večer. I zato Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam podari lijep sušetak. Od kuranskih primjera lijepog sušetka jeste, draga braćo, subhanallah, o stvari koju čovjek mora da razmišlja, jeste kazivanje, odnosno događaj Musa, alaihi salam, i faraona, i faraona mi se izbaza. I znate da kada se pojavio Musa a.s. kada je došao i događaj kada je faraon sakupio svoje sihre bazi koji su bacili svoje sihre koji su bili najveći sihre bazi u doba faraona pa je došao Musa a.s. i bacio što je bacio to je došao sa muadžizom i oni su povjerovali u njega faraonovi bazi su u njega povjerovali i kada je faraon vidio da su njega povjerovali, rekao im je, kao što vam je poznato, za da vjerujete u njega, a to vam nisam dozvolio. I ako budete, to jeste, ako na tome ostanete, kaznit ću vas kako ću vas kazniti, to jeste, pokidat ću vas u napisu. Pa šta je bio njegov odgovor? Fakdi ma anta qav, innama taqdi hadihi l'hajata dunja. Ti kaže, čini što možeš činiti. To jeste, donosi presudu kako hoćeš, međutim, to možeš činiti samo na dunjalu. I ustrajali su u svom vjerovanju i u istom danu je faraon pobjegao. I sad to kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, govoreći u ovom ajetu, kaže, ujutru su bili sahara, kanu fi awwali nahari sahara, wa fi ahiriha šuhada'u barra. Na početku tog dana su bili sihrbazi, a na kraju dana su bili odabrani Allahu šehidi. Pogledajte kako čovjek može uzdignut, odnosno dati lijep šeta čovjeku koji Allah tabaraka kao ta'ala nije učinio srđe. Međutim, radi hajda koji je Allah tabaraka kao ta'ala znao u njegovom srcu. I zato što, kada, što čovjek požuri ka istinu, kada je vidi kao što su oni požurili, Allah tabaraka kao ta'ala mu dati ovakav svešenja. I zato od lijepih ka o kojima nam govori Kur'an, jeste قيل النهارده أقيم أقيم الله تبارك وتعالى فوق الأصول البروج يا الله تبارك وتعالى كوز ما يقصنا في قبر منار كي يبيو لك دا مين رجعوا كذا مدى قد مفسر قوستي قبرك دستو ديري وهو بيرون ومرمى مجوتي فدفع الله تبارك وتعالى نيس وميامو إني نبيتا إيه، I poznato vam E, to je naravno za je vezan onaj događaj onom dječaku koji je išao kod sihirbaza da ga nauči sihiru, pa je upoznao pobožnjaka koji mu je rekao da je to kufr prema Allahu tabarak wa ta'ala, pa gdje ga na kraju vladar ubija i onaj narod koji je vidio što je vidio je povjerao od Allaha tabarak wa ta'ala. Međutim, kako je taj narod bio kažnjen? Kažnjen je bio tako što je taj vladar naredio da se iskopaju robovi. Robovi koji su bili ispunjeni vatrom, u kojima se, koji su bili napunjeni vatrom i u koji su bili bacani živi ljudi. Znači koji su povjerovali u to vrijeme. I zato ovaj događaj je spomenut poslanih sallallahu alaihi wa sallam ga je detaljnije opisao u svojim hadisima kao što je došlo u sahibi muslima i u muslima imam Ahmada i drugi. I tu se spominje i detalj koji vam je također poznat kada je dijete progovorilo, odnosno kada je doliče progovorilo. A to je Kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa su došli sa ženom, turdi'u waladaha, koja je dojila svoje djete, fa taqa sa'at an taqa'a fin nar, pa je kaže zastala, to jeste nije se dala da bude bačena u vatru, pa Allah tabaraka wa ta'ala dao da je to djete progovorilo i da je reklo isbiri ja umma fa innaki ala haq. Budi ustrajna majko, kaže ti si na istini. Pa su je tako bacili u vatru. Primjera likog se šeške mnogo. I zato nema koristnije stvari za ovo od toga da čovjek čita biografije lene. Jer vidjet ćete, subhanallah, kako je Allah tabaraka wa ta'ala velikom broju lene podario se šeha. I zato nema koristnije stvari za čovjeka uopšte koja ga vodi ka Allahu tabaraka wa ta'ala rizim i Allahu tabaraka wa ta'ala zadovoljstvu od čitanja biografije uleme i pobožnih ljudi. I zato također u ovom vremenu koliko je ljudi kojima Allah tabaraka wa ta'ala podario im se šeha. Šeha Šakriti, eh, hafidahullahu ta'ala, šeha Šakriti, eh, današnji poznati alim, mada ima više alima koji se zovu Šakriti, jer je to plemen iz Mauritanije, međutim šeha Muhammed Muhtari Šakriti koji je poznati vajz danas u Haramu, otac mu je također bio poznate uleme Medine, govori o posljednim danima svog oca. A otac mu je držao predavanja skoro poslije svakog namaza u haramu, u medijinskom haramu, i poslije sabaha, i poslije vodne, i poslije kindije, i poslije akšama, i poslije jacije. I kaže, jedno od njegovih posljednjih predavanja je bilo iz jedne hadijske zbirke gdje je došao do poglavlja Babu fadli mauti bil Medina. Poglavlje o vrijednosti smrti u Medini. Pa je kaže, kada je pročitao taj hadis, a između ostalo, postoji više hadisa u kojima se govori o vrijednosti smrti u Medini. Rekao je, između ostalo je hadis, da poslani sallallahu alaihi wa sallam kaže, man istata minkum an yumuta bil Medina ti fal yumut. Ko od vas može da umre u Medini, neka umre. I zato Umar Allahu ta'ala anhu, molio Allah tabaraka wa ta'ala da mu podari smrt na Allahovom putu, to jeste u Bihadu, i u Medini, to jeste u gradu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je kaže tada kada je čitao taj hadis, rekao je amin. I rekao je molim Allah tabarak wa ta'ala da mi to podari. I kaže, čulo se, kaže, jako aminovanje. Ljudi koji su bili, kaže, od koji su, kaže, čega se ja danas sjećam, pa je, kaže, nedugo, to mu je bio posljednji ili od posljednjih predavanja. Subhanallah, možda, koliko se sjećam da sam spominio ovdje, ali ponovit ću ti, inša Allah ta'ala koristi. Također od jednih ovakvih stvari kojima sam ja bio svjedok, jeste da sam jedne prilike posjetio jednog šeha u Rijalu, šeha dolazi za Zahidija. I ovo sam, odnosno prvi put sam ga vidio u njegovoj kući gdje je držao predavanje. Znači u svojoj kući imao predavanje, komentar Buharije. I zatekao sam ga, odnosno kada sam došao, mislim da je bio utorak, šeha je došao do, odnosno tumači hadise o džannetu. Poglavlje i tako džannet Buhari, kao što vam je poznato. Sutra dan, poslije Ikindije, to je također bilo poslije Ikindije, sutra dan poslije Ikindije, ših je također imao predavan isto vrijeme i došlo je do poglavlja, subhanallah, došlo je do poglavlja, poglavlje džennetska vrata. Poglavlje džennetska vrata. Predavan je to bilo poslije Ikindije. Poslije Akšama je ših krenuo sa svojom ženom i sa osam čeri. Imao osam čeri. Sa ženom i sa osam čeri je krenuo u jedan grad da održi predavanje. i poginuo saobraćaj nesreće. Poginuo, oni žele i ti će, ostalo pet će iza. Subhana da posljedni da ti posljedni trenuci budu da se družiš sa hadisima Allahu Kusanika sallallahu alaihi wa sallam, hadis o džennetskim vratima. Da nam Allah tabaraka wa ta'ala ih podari. Također od nebi nekih sušetaka jer da čovjek umre, na primjer kao što se spominje, da čovjek umre učeći Kur'an. I namjerno dakle, želim da spomenem neke stvari iz ovog, da kažem života, da vidimo da i dan danas da nisu to stvari samo koje su bile nekada, da je to prošlost, nego i dan danas da ima takvi ljudi kojima Allah koji koje Allah tabarak wa ta'ala počasti. Jer draga braću cijene sese, onaj koji se druži sa Allahom tabarak wa ta'ala kugorom, Allah ga neće poniziti. Ko se iskreno druži, Allah radi, utječe Allahu te barak je ta'ala knjigu, Allah ga neće to misliti. I zato zamislite samo hadis. I često imam, često volim da navedem ovaj hadis, da podsjeti prije svega sebe, onda i vas. Hadis u kojem poslanih sallallahu alaihi sallam kaže da će onome koji na dunalu učio Kur'an, na ahiretu biti rečeno, uči i peni se. I uči kao što si učio na dunalu. I da će se tako penjati u džendetske zarađe, koji ima mnogo. I zato zamisli taj prizor da ti Allah tabaraka wa ta'ala na ahiratu u džemnetu kaže uđi i premisli. Fa inna manzilataka anda ahir al-ajah. Jer kaže tvoja darađa je kod posljednjeg ajeta kojeg si učio na dunjalu, to jeste kojeg si znao na, na za Zar ne bi tu čovjek poželio? Zar ne tu čovjek poželio takvom Allaha? I za čovjek sebe neće koliti za svaki ajet koji nije naučio? Zar neće čovjek poželjeti da je znao još jedan ajet, da je znao još jedan ajet, da je znao još jedan ajet? Sigurno da hoće. I zato družite se sa Allahom tabarak wa ta'ala knjigom. Imao sam priliku, odnosno slušao sam predavanje šeha Mohameda Hassan, no pod poznatom alima dalje danas, gdje govori svoj primjer, odnosno govori primjer svog dede. I govori nam da je dedo bio pobožan čovjek i da je znao dnevno da uči po deset džuzeva Kur'ana. Da je znao da piši temno, od deset izgleda Kur'ana. Pa kaže, kada su došli smrtne muke, kaže, bio je akšan, odnosno nastupilo je vrijeme akšan namaza. Ono, znate kada čovjeku nastupe smrtne muke i dosta ljudi tada, što mi kažemo, bunca i ne zna šta govori. Međutim, kaže, tada je počuo da mi govori, ja sam bio pored njega, i da mi govori o sire, uči إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سينا أوجي آية وآية الباب آية, آية, آية سورة القمر زي ستشدو بويز لذيتي أباش تما إليك ما كد الله نبوسط ميسر كاجي سيسن سيقول عليه شوصا دستو بيرا بسكي نريجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه Pa nije kada je samo ponavljao i govorio je mali uči i sklonio bi ova dvaja. Sina uči i sklonio. Kaže kako je radio i tako je ponavljao, kaže sve dok nije učio, zaučio je za zajacu. I kaže onda je napustio. Duša je napustio. Znači da čovjek u tim, u tim mukama, sve tim mukama koje nisu lake i jednostavne, da čovjek ponavlja ajde, Znači tu Allah subhanahu wa ta'ala može dati samo nekome koji je zaslužio tako. Koji svoj život provodio sa Kur'anom. A ovdje, draga braćo, sve ovo se vraća na Allahu tabaraka wa ta'ala milost. A to je da čovjek svojim dobrim djelima radi da zasluži Allahu tabaraka wa ta'ala milost. Jer ako čovjek ne zasluži Allahu tabaraka wa ta'ala milost svojim djelima, ne zasluži ništa. I zato kaže poslanik alihi Hissalatu Sam, niko od vas neće svojim djelima ući u džanet. Pa kaže Allah poslanik će niti, pa kaže nija. Osim kaže da me Allah obaspe svojom milošću. I Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam neće ući u džanet osim Allahom tabaraka wa ta'ala Allahom tabaraka wa ta'ala milošću. I zato također od lijepih završetaka je da čovjek umre u ibadetu kao što je pripučeni Kur'ana kao što je, na primjer, namaz, kao što je, na primjer, post. Da čovjek umre u petu, kao što je došlo muslim imama Ahmeda, ona petka, drugo će petka i tako da. Znači, govor o tome koji su znakovi lijepog sušetka i mnogo. A molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nam podari lijep sušetak. Ali braćo, cijene sestre, ono što se sve vraća, jeste da isto svega ovoga Allah, tabarak wa ta'ala, milost. A čovjek svojim djelima se trudi da zasluži Allah tabarak wa ta'ala milost. I čovjek strahuje od grijeha. Da ga Allah tabarak wa ta'ala ne ponizi radi grijeha koji je učužen. To može biti jedan grijeh. To mogu biti dva grijeha. I zato čovjek mora požuriti da se pokaja Allah tabarak wa ta'ala. I zato pogledajte, subhanallah, ljudi koji su bili sihrbazi. Međutim, Allah tabarak wa ta'ala im podario razum. Pa pogledajte kako su požurili kad dobro, A osobina razumom obdarenih jeste kada vide dobro i kada budu pozvani dobro, da iskoriste tu priliku, da ne dopuštaju da im ta prilika da imaš. I zato vidjeli su poziv ima i požmurili su, pa makar da li zato smrti. A draga braću, Allah tabarak wa ta'ala nas poziva da mu se, da se pokajemo. I Allah tabarak wa ta'ala prima taubu Nema nikog od nas sada nije upotrebi da Allah tabarak wa ta'ala učini drugo. I zato oni u kojima uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori u suri Al-Buruđ, kaže al-Buruđ, ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ mašhud, وَشَاهِدِ da ashabu al-Buruđ. Kaže tako mi neba okić, okićenog sa zvježdima. وَالْيَوْمِ buruđ i tako mi dana oručanog. وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ i svjedoka i onome čemu će svjedočiti قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ Prokleti bili stanovnici robova.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 Nije čeka džahannam, nije bol na patnja. Ali pogledajte ovdje, gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže thumma lam yatubu, a zatim se napokaju. Pa kaže Hasan al-Basri, rahmatullahi alaihi, kaže pogledajte, ubijaju Allahove evlije, a oni pozivali se Boga. Ubijali njegove miljenike i njegove odabrane robove, a u svemu tome Allah tabaraka wa ta'ala i pozivali se Boga. Koliko Allahu tabaraka wa ta'ala milost, koliko Allahu tabaraka wa ta'ala rahmet, koliko Allahu tabaraka wa ta'ala dobrota prema nama. Čovjek se iz trenutka u trenutak, iz sekunde u sekundu okreće i prevrće u Allahovim blagodatima. I uživamo u Allahovim blagodatima kojima Allah tabarak wa ta'ala podario prije svega od imana. Zatim čovjek koji je nevjernik, svakom trenutku, svakom trenutku Allah tabarak wa ta'ala blagodatima, od zdravlja, od djece, od porodice, od ovoga. Pa zar da se ne stidimo uzvišenog Allah tabarak wa ta'ala, da nas Allah vidi, da smo onda govorili. Da vidi da te blagodati koje nam je podario, da koristimo u nepokornosti prema njemu subhanahu wa ta'ala. Ovo je bilo ukratko, mada kažem da ova tema široka i velika. Međutim, sve ove riječi koje sam rekao su samo podsjećanje, prije svega meni, onda svima vama i svima nama, da se brinemo, brinemo o lošem slučaju. Da nas brine, da ne bi nego Bog loše završili. I da molimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, da nam podari lijep slučaju. I da molimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, za sebe. Da molimo Allaha, tabaraka wa ta'ala, يلي زلمي بقبول سبحانه وتعالى لدى سلف نعم وقدم سلم وقد إذا نفض علي بس أقول قولي هذا وأستغفر الله أن أستغفر